20 տարի առաջ հիմնադրվել է Աղանուսի համայնքը։ Շարունակվում են ազատամարտիկների այցերը առաջնագից։ Լոնդոնում կբեմադրվի Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետը։ Անգլիական Լիվերպուլը հետաքրքրվել է Հենրիխ Մխիթարյանով։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Ինչպես են ապրում Ծամձորում ու Սարինշենում Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ձեմտեր համայնքը հադրութի շրջանի հարավային թևի բռնագաղթի ենթարկված գյուղերից է։ Օրերս լինելով այնտեղ ակամա հիշեցի, երբ ազատագրվեց Ձեմտեր եւ Սարիշեն գյուղերը։ Բռնագաղթի թալանի հետևանքով լրիվությամբ ավելվել էր այդ գյուղերը։ Եթե ինչ որ բնակելի տուն կամ հասարակական շենք մնացել էր, այն օգտագործվում էր թուրք հազերների կողմից։ Գրադադերից հետո սկսեցին այդ գյուղերի շինացման աշխատանքները։ Կառուցեցին բնակելի տներ, դպրոցի եւ գյուղապետարանի շենքեր, որտեղ տեղակայված է նաեւ բուժկետը եւ ակումբը։ Ձամցերցին այսօր են բոլոր հնարավոր քայլերով կապված է յուղի։ Ուրախանում է յուղի յուրաքանչյուր հաջողությամբ։ Հանդիպեցի ամայքի ղեկավար Կարուն Մինասյանի հետ, որը Արցախյան գոյամարտի ակտի մասնակից է եւ հավաքի շինացման գործում զգալի ներդրում ունի։ Ձամցերի ամայքն գրկված է երկու յուղ՝ Ձամցեր եւ Սարաշին յուղերը։ Տնտեսների թիվը 25 է, բնակչությունը 58 մարդ։ Ժողովրդագրական առումով համայնքի վիճակը այնքան էլ բարեւոք չէ։ Բնակիչների մեծամասնությունը միջին բարձր տարիքի մարդիկ են։ Հիմնականում զբաղվում կանանց հապահություն եւ հաղորդությունն է։ Որ գյուղում պետք է զբաղվեն գյուղատնտեսության դրանը ոչ մի կասկած չկա։ Բայց որ տնտեսին դերևս հնարավորություն չին զբաղվելու։ Դա փաստ է։ Համայնքի ղեկավարը մի շարք հարցեր առաջ քաշում, որը խոչընդոտում է գյուղատնտեսության բնակավարում իրականացվող աշխատանքներին։ Նա միաժամանակ նշեց, որ համայնքը ընդգրկված է Վանաձորի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ, եւ ըստ այդ ծրագրի համայնքում վարկերի տեսքով կատարված ներդրումների շնորհիվ անասագախականակի աճ է գրանցվել։ Ավելացել է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը։ Համայնքի տարածքը կազմում է 3799 հեկտար, որի գյուղատնտեսական տնտեսական նշանակության հողեր 1300 հեկտար։ Նշված հողերից 83 հեկտարը վարելահողեր են։ 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 31 հեկտար ցանք, որից 24 հեկտար գարի, 7 հեկտար ծորեն։ Տարին բարի հաջող էր եւ ստացվել է 58 տոն համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 18 ցենտներ։ Ցանցերում կան անհրաժեշտության զարգացման լավագույն պայմաններ։ Համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց, որ թե երկրորդ անասունների ընդհանուր քանակը կազմել է 187 գլուխ, մանր երկրորդ անասունները 131 գլուխ։ Թվերը ցույց են տալիս, որ համայնքում բավարար քանակի անասուն գլխաքանակ կա ըստ համայնքի ղեկավարի արկագո խականատը եւս դժվար է պահում, քանի որ բնակչության մեծ մասը վերջինիս բարձր տարիքի ազնվորություններ են։ Կարո Մինասյանը խոսեց նաեւ անասակերերի կուտակման եւ արո խոտաբույսերի տարածքների ավելացման հարցերի շուրջ։ Այս համայնքն էլ իր հոգսերով ու խնդիրներով դիմակայում է։ 20 տարի առաջ հիմնադրված Աղանուսի համայնքը ապրում է առօրյա հոգսերով։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Քաշաթաղի շրջանի Աղանոս համայնքը ներառում է 4 գյուղ՝ Մելիքահող, Մեղվաձոր, Ապարան ու Աղանոս, սակայն 4 գյուղերից քիչ թե շատ բնակեցված են 3-ը, իսկ Մելիքահողը բնակիչ չունի, տեղեկացնում է համայնքի ղեկավար Արտակ Աբրահամյանը։ Մելիքահողը բնակեցված չի, Մեղվաձորում 3 ընտանիք, Ապարանում 5 ընտանիք, աղանուսում 11 ընտանիք ունենք։ Համայնքի դպրոցականները հաճախում են աղանուսի դպրոց մնացած գյուղերից աշակերտների տեղափոխության հարցը լուծվել է վարչակազմի ղեկավարի միջամտությամբ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր վարչակազմի ղեկավարին, ասեց համայնքի բնակիչներից որևէ մեկի սեփական տրանսպորտով տեղափոխի երեխաներին, մենք միջոցներ կտրամադրենք։ Սուրեն Խաչատրյանը տեղեկացնում է, որ վարչակազմը վարչատրության հիմունքներով պայմանավորվածություն ունի համայնքի բնակիչներից երկուսի հետ երեխաների տեղափոխության հարցով։ Ընդհանրապես աշակերտների տեղափոխության խնդիրը ամբողջ շրջանում գրեթե լուծված է տեղեկացնում է վարչակազմի ղեկավարը։ Ուշային թիվ եւ հարավային թիվում 3 համայնքում տրամադրված է 10 ու ավտոմեքենա, որոնցով կատարում է այդ աշխատանքները, իսկ փոքր գյուղերում, որտեղ 4-5 դպրոցական երեխաներ են, Մենք պայմանագրության բաժնի միջոցով պայմանավորում ենք տվյալ համայնքում սեփական ավտոմեքենա ունեցող բնակչի հետ, որը վարձատրվում է եւ վարելիքն է տրամադրվում երեխաներին դպրոց տեղափոխելու համար։ Աղանուսում հիմնական զբաղվածությունը մեղվաբուծությունն է։ Երկրագործության համար Լեռնանիստ համայնքը ունի հարմար հողատարածքներ, սակայն այս պարագայում նույնպես վարչակազմի ղեկավարը այլընտրանքի առաջարկել համայնքի բնակիչներին։ Հողերը հետ կապ այդ հաշվետավի շրջանում հիմնականում խնդիր ունեն հյուսիսային թևի համայնքները, բոլոր համայնքի ղեկավարներին տեղեկացրած այդ է ցանկություն հայտնեն հարավային թևից կտրամադրվի հողեր մշակելու համար։ Աղանոսը հիմնադրվել է 1995 թվականին, անցած տարիների ընթացքում տնտեսությունների քանակը գրեթե մնացել է նույնը։ Բելլալալայան այսօր Շարունակվում են ազատամարտիկների այցերը առաջնագից Նրանք իրենց մարտական փորձն հաղորդում մեր օրյա սահմանապահներին, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը բարբերաբար կազմակերպում է այցեր պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, ինչպես նաև առաջնագից տարբեր ուղություններով՝ Ասկերան, Մարտակերտ, Մարտունի, Հադրուտ։ Ղարաբաղյան պատերազմն անցած ազատամարտիկ վետերանները այսօր էլ զինվորի կողքին են եւ ողջևորում են մեր զինծառայողներին։ Արցախի ազատամարտիկների միության Ասկերանի տարածքային միավորման խորհրդի նախագահ Սամվել Աղաջանյանը կարևորում է շփումը մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորի հետ։ Նրանց մարտական ոգին մշտապես բարձր պահելու համար պատերազմում հաղթած ազատամարտիկները հաղորդում են իրենց փորձը, պատմում իրենց անցած ուղու մասին։ Ինչ վերաբերում է պոստերի դիրքեր գնալու, դա ազատամարտիկների միության համար առաջի պլաններից մեկն է, որ միշտ շուշուտ հնարավոր է շուշուտ այցելում ենք գից տոն օրերին։ Պարտադիր այցելում ենք դիրքերը զինվորներին շնորհավորում այդ տոնով հակապակցության մայիսի 9-ին նոր տարին կլինի։ Իսկ նույնիսկ դիքերում իրավիճակը մի քիչ բարթանում է, միանշանակ նրանք լինում։ Ճիշտ ասած մենք Այս օգոստոսի դեպքերը որ իրավիճակը մի քիչ բարդ ազատամարտիկներով գնացինք, այն սկզբից մքել ենք մտածում, որ ազատամարտիկների կարիքը երևի արդեն կա, որ մեզ միությունը երկրային զարգացան որ գնանք։ Ճիշտ է, կարիքը կա միշտ էլ, բայց մենք գնացինք իշ պատկեր տեսանք մեր զինվորների վիճակը, որ շատ պատա, շատ դուխոտրները հիացանք մեր զինվորներից, որովհետև այնպեսի զինվորներ, որ մենք իրաց տեսնելով մենք հիշում ենք 92-94 թվականից երիտասարդ ժամանակ համեմատականներ հասկացնելով տեսնում ենք, որ ոչ թե մենք իրենցից առավել ենք ինչ որ բանով, այլ իրենք են առավել։ Առավել են նրանով, որ իրենք զինվորական գործում համտացած են, պատրաստ են, դիապետը մեզ ենքին, վստահ ենք, որ մեր սահմանները հուսալի ձերքերում են մենք էլ միշտ պատրաստ ենք, միշտ գնում ենք, մեծ հաջողքով ենք գնում, ոչ թե ինչ որ մեկին ստիպում ենք, որպեսզի գա կամ խնդրում ենք, այդ նման միջոցառումները լինում է։ Կամավոր մեր միության նախագահի ծրագիրը Հանրապետությունը բոլոր միջոցառումները մասնակցել, բոլոր անցուդարձներին մասնակցել, պետությանը ինչ հարցում լինում է պետ, թե դիրքերում, թե ամեն ինչում, պետության շահերը պահել։ Մենք ենք մեր արագինով այս պետությունը պաշտպանել ստացել, մենք էլ անտարբեր չենք պետության ամեն ինչի հանդեպ։ Նշենք, որ առաջնագից այցերը մեկնարկել են դեռևս նախորդ տարվա փետրվարին, մեկ օր զինվորի կողքին խորագրով վետերանների առաջին այցը դարձավ շարունակական ողջ տարվա ընթացքում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կամավոր հիմունքներով կազմակերպված այս միջոցառումը ունենում է ավելի շատ հայտեր։ Առաջնագծում մարտական հերթապահության մեկնելու ցանկացողների թիվն ավելին է, քան պահանջվում է։ Աննա Ղուկասյան, այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, Արցախի կրթության եւ գիտության նախարարության եւ Ավան Շուշիի Պլազա հյուրանոցի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ օգոստոսի 18-ին Շուշիում մեկնարկել է Ասմունքի համահայկական 4-րդ փառատոնը, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ողջույնի խոսքը փառատոնի մասնակիցներին է փոխանցել Մերձավոր Սփյուռքի հայ համայնքների վարչության պետ Տարոն Շագոյանը։ Ուրախ եմ, որ շարունակելով գեղեցիկ ավանդույթը, այս տարի արդեն 4-րդ անգամ հյուրընկալվել եք Արցախի ճկնախ աշխարհի հանգրվաններից մեկում, ուր այս օրերին պիտի միահյուսվի հայրենիքի եւ Սփյուռքի շնորհալի պատանիների ու աղջիկների շուրթերից հնչող հայ խոսքը։ Այս տարի ոչ հայությանը միավորել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը, եւ մենք խնդիր ունենք հանուն արդարության վերահաստատման, հանուն հայոց պահանջատիրության վերջնական հանգրվանին հասնելու, հանուն մեր ազգային նպատակների իր իրագործման շարունակելու մեր պայքարը նաև մշակույթով ու հայոց լեզվի պահպանությամբ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր գործով, իր նվիրումով պայքարել, խելացի, կիրթ եւ մրցունակ լինել։ Շնորհավորում եմ բոլորիս համահայկական այս դերնարկի առիթով։ Բարձր եմ գնահատում բոլոր կազմակերպիչների ջանքերը այս փառատոնի կազմակերպման գործում, որի արդյունքում Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության լույսի ներքո մեր սերունդով հպարտանալու գեղեցիկ առիթ ու հնարավորություն ունենք։ Փառատոնին մաղթում եմ բարի երթ, մասնակիցներին հաջողություն։ Ողջունի խոսքով հանդես են եկել Արցախի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը, Միացյալ Նահանգների համահայկական առևտրական պալատի ցանցի խորհրդի անդամ Շուշիի Ավան Շուշի Պլազա հյուրանոցի բաժնետերերի խորհրդի նախագահ Ալեք Բաղդասարյանը։ Պարատոնին մասնակցում է 61 ասմունքող Հայաստանից եւ Սփյուռքից, Միացյալ Նահանգներից, Լիբանանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Սիրիայից, Ջավախկից, Իրանից, ինչպես նաեւ 42 ասմունքող Արցախից։ Փառատոնի շրջանակներում նախատեսված են վարպետության դասեր, մասնակիցները կայցելեն Հայաստանի եւ Արցախի տեսարժան վայրեր։ 2000-ից ավելի զինվորական եւ 200 միավոր ռազմական տեխնիկա է մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2015 վարժանքներին, որոնք օգոստոսի վերջին կանցկացվեն Պսկովի մերձակայքում։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի օտադեսանտային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը։ Վաժանքներում զորակազմեր են ներգրավում Ռուսաստանից, Հայաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Ղրղստանից ու Տաջիկստանից։ Ընդամենը գործի է դրվելու ավելի քան 2000 մարդ եւ 200 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Ամենափոքր զորակազմը դեսանտային դասակ տրամադրում է Տաջիկստանը, ամենամեծը շուրջ 2000 դեսանտային ընդհանուր թվականակով երկու գումարտակ Ռուսաստանը, ասել է Շամանը Ռոմանովը։ Գեներալը նշել է, որ ռուսական բանակազորավարություններում գործի կդնին նաև ավելի քան 40 ինքնաթիռ եւ ուղաթիռ, Su-27 գործանիշներ, Su-24 ռազմաճակատային ռմբագործիչներ, Իլ-76 ռազմափոխադրական ինքնաթիռներ, ինչպես նաև Mi-24, Mi-26 եւ K-52 ուղաթիռներ։ Օգոստոսի 27-ին 28-ին զորավարությունների ակտիվ փուլին կմասնակցի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Լոնդոնյան առաջատար Արկոլա թատրոնում մեկնարկել է Greenborn 2015 ամենամյա փառատոնը, որի շրջանակներում բրիտանացի հանդիսատեսին է ներկայացվել հայ ազգային օպերային արվեստի հիմնադիր Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետը։ Ասպարես բարբերականի փոխանցում Կարինեի ադապտացված տարբերակը բեմադրվել է ֆրանսահայ ռեժիսոր Ջերալդ Փափազյանի մեկնաբանությամբ։ Ես ցանկանում եմ, որ աշխարհին լսելի լինի Չուխաջյանի երաժշտությունը։ Նրա անունը գրեթե մոռացության է մատնել, եւ նա անծանոթ է արիմտյան մշակույթի կրողներին։ Սակայն լսելով մարդիկ հավանում են նրա ստեղծագործությունները եւ զարմանում, որ ոչ այդ ոչ ոք չէր լսել դրանք, նշել էր Փափազյանը։ Լիբրետոյի հեղինակն է Թագվոր Նալյանը։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրությունը նվիրված է օպերետի ստեղծման 140-րդ տարեդարձին եւ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարեդարձին։ Հնակույն Թուրքիա սրահը բրիտանական թանգարանում վերանվանվել է Անատոլիա եւ Ուրարտու։ Այս մասին տեղեկացրել է վերանվանման նախաձեռնության հեղինակ Զեփյուր Բատիկյանը։ Իհարկե կցանկանայի, որպեսզի սրահը կոչեին Հայաստան կամ հայկական լեռնաշխարհ, բայց սա առաջին քայլն էր դեպի արդարության վերականգնումը, գրել է Բատիկյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Կարինե Ղազինյանին, մեծ Բրիտանիայում նախկին Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին, ով աջակցել է նախաձեռնությանը, ինչպես նաև մշակույթի նախարարին, հայ եւ բրիտանացի պատմաբաններին, ովքեր ներդրում են ունեցել այս գործում։ Սրահի վերանվանման պահանջով ստորագրահավաքին մասնակցել է 12000 մարդ։ Աշխարհահռչակ թանգարանի կողմից հայկական եւ հայաստանի ուրարտական շրջանի պատմամշակութային մեծարժեք ներկայացնող ցուցանմուշները հնագույն Թուրքիա անվան տակ են ցուցադրվել։ Թանգարանի տնօրինության հետ մի քանի տարի բանակցություններ են ընթացել։ Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումը առաջարկում էր սրահը վերանվանել Ուրարտու հնագույն Հայաստան։ Մարզասերների համար Անգլիական Լիվերպուլը կրկին հետաքրքրվել է Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանով։ Լիվերպուլցիները պատրաստ են 21.5 միլիոն եվրո առաջարկել 26-ամյա ֆուտբոլիստի համար։ 2015-ի փետրվարին բրիտանական մամուլը անդրադարձել է Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերին Դորտմունդի Բորուսիայից անգլիական Լիվերպուլ։ Օգոստոսի 18-ին հայտնի է դարձել, որ Թուրինի Յուվենտուսը պատրաստվում է հանդիպել Մխիթարյանի գործակալ Մինո Ռայոլայի հետ։ Թուրինցիները պատրաստ են ֆուտբոլիստի համար վճարել 20 միլիոն եվրո։ 2013-ին հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ իրադարձային տրանսֆեր էր տեղի ունեցել։ Դոնեցկի Շախտյորից Դորտմունդի Բորուսիայի տեղափոխվել Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայ կիսապաշտպանի տեղափոխման արժեքը կազմել էր 27.5 միլիոն եվրո։ Եվրոպայի լիգայի որակավորման երրորդ փուլի պատասխան խաղում Դորտմունդի Բորուսիան 5-0 հաշվով հաղթեց Ֆոլսբուրգին։ Այդ հանդիպմանը Մխիթարյանը հետ տրիկ ձևակերպեց Գերմանիայի առաջնության մեկնարկային տուրում նա դարձել էր դուբլի հեղինակ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առանց տեղունների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։